Toen Moses de tempeltent klaar opgeslaan het, het hy die tent en al die gereedskap daarbij gesalf en gewei, en ook die altaar en die altaarse gereedskap. Daarna het die leiers van die Israëlite presente gebring. Die leiers was die familiehoofde wat stamhoofde was, hulle was die hoofde van die Israëlite wie sy name in die boek geskryf is. Die leiers het hulle presente vir die Heere gebring. Dit was 6 tentwaans en 12 beeste, een tent waar voor elke twee leiers en een bees voor elke leier. Hij het het naar die tempel tent gebring, en die Heere het vir Mooses gesê, jy moet die waans en die beeste neem wat hulle bring, en jy moet dit vir die leviete gee om te gebruik voor die werk met die tent waar ek aan die Israëlieten verskyn, elke familie moet dit gebruik voor die werk wat hulle moet doen. Mooses het die waans en die beeste geneem en hy het dit vir die leviete gegee. Hij het vir die Gerson familie twee waans en vier beeste gegeven vir die werk wat hulle moest doen. Hij het vir die Merari familie vier waans en acht beeste gegeven vir die werk wat hulle moest doen. Itamar sien van die priester Aaron moest kijken dat hulle die werk doen. Mooses het niet vir die kaart familie waans en beeste gegee nie, van hulle moest werk met die gewaarde dingen, hulle moest dit op hulle skouwers dra. Nadat Mooses de altaar gesalf het, het die leiers van die stamme ook presente gebring. Hulle het die presente na die altaar gebring om die altaar te wei, en die Heere het vir Mooses gesê, een van die leiers moet elke dag zijn presente brengen om die altaar te wei, die leiers moet dit twaalf dagen lang doen. 12 tot 83 Elke leier het sy presente op een van die twaalf dagen gebring. Die leiers was Nagsons sien van Aminadab van die stam Jeda, Netanel sien van Saar, leier van die stam Saskar, Eliab sien van Gelon, leier van die stam Sebon, Elisir sien van Sireur, leier van die stam Riben, Salimiel sien van Siri Sadoe, leier van die stam Simeon, Eliasaf sien van Reuel, leier van die stam Gad, Elisama sien van Amiet, leier van die stam Ephraim, Gamliel sien van Pedasir, leier van die stam Manasse, Abidan sien van Geduni, leier van die stam Benjamin, Achieser sien van Amisadoe, leier van die stam Dan, Pachiel sien van Okran, leier van die stam Oser, en Achira sien van Enan, leier van die stam Naftali. Die presente wat elke leier gebring het, was, een silverskotel wat 130 sikkels geweeg het, een silverbak wat 70 sikkels geweeg het, dit was tempel sikkels, die skotel en die bak was al twee vol van die beste meel, hulle het dit met olijfolie gemengd. Dit was een koringoffer, een gouden bakkie wat tien sikkels geweeg het en vol wierik was, een bul, een skaapraam en een lam wat een jaar oud was. Dit was die brandoffer, een bokraam, dit was die sondeoffer, en twee beeste, vijf skaapramme, vijf bokramme en vijf lammers wat een jaar oud was. Dit was die eteoffer. Dit was die presente van elke leier, Die leiers van die Israëlieten het die presente gegee om die altaar te wijn nadat Mooses die altaar gesalf het. Die presente was allemaal saam 12 silver skottels, 12 silver bakken en 12 gouden bakkies. Elke skottel het 130 sikkels geweeg en elke silver bak 70 sikkels. Al die silver goed saam het 2400 sikkels geweeg, dit was tempelsikkels. Die 12 gouden bakkies wat vol wierook was, het elkeen tien sikkels geweeg, dit was tempel sikkels. Al die gouden bakjes saam met 120 sikkels geweeg, die leiers het ook dieren gegee, dit was die brandoffer. Die dieren was allemaal saam 12 bulle, 12 skaapramme en 12 jaar oud lammers. Hulle het die dieren gegee saam met die koringoffers, daar was ook 12 bokramme, dit was die sondeoffer. Die dieren wat die leiers vir die ete offer gegee het, was allemaal saam 24 bulle, 60 skaapramme, 60 bokramme en 60 jaar oud lammers. Dit was de offers om die altaar te wei nadat Mooses die altaar gesalf het. Wanneer Mooses met die Heere wil praat, dan het hij ingegaan in die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn het en het hy gehoor die Heere praat met om van aan die deksel wat op die kus was waarin die tien geboeien is. Die Heere het met om gepraat van tussen die twee gerups.